Salve galera, aqui é o MC Kevinho e essa é uma das músicas da Semana Maluca. Tamo junto. Ela é linda dos pés à cabeça, tira 10 no quesito beleza. Só da frente que ela tá passando, só se vê as pessoas tortando. Da sua vida ninguém fala, fala, de fofoca ela tá odiada. Capa são várias baladas, olha o flash amanhã tá na capa. Cata óleo que eu vou te falar, a sua beleza tá no nível A. Pra Então vem com o nosso bonde que você se perde. Chama suas amigas que os amigos têm swag. Então vem com o nosso bonde que você se perde. Chama suas amigas cabeça. Tira 10 no quesito, beleza. Sai tá da frente que ela tá passando. Só se vê as pessoas tortando. Da sua vida ninguém fala, fala. De fofoca ela tá rodeada. Capa são várias baladas. Olha o splash, amanhã tá na capa. Cata olha que eu vou te falar. A sua beleza tá no nível A. Pra lá de Megan Fox. Ó oh, como cê tá. Então vem com o nosso bonde. E você se perde. Chama suas amigas tem swag. Então vem com o nosso bonde e você se perde. Chama